39328 fatvo. Savol: Shavvol oyining 6 kunlik rozasini Ramazonda hayz sababli tutmagan kunlarimning qazosi niyati bilan jamlashim joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Bu durust emas, chunki Shavvol oyining 6 kunlik rozasi faqat Ramazon rozasi to'liq tutilganidan keyingina bo'ladi. Shayx Ibn Usaymin aytadilar: Kim Arafa kuni yoki Ashura kuni roza tutsa-yu, Zimmasida Ramazondan qazosi bo'lsa, uning rozasi sahihdir. Lekin agar u bu kunni Ramazon qazosi niyatida tutsa, ikkita ajrga ega bo'ladi. Arafa kuni ajri va Ashura kuni ajri hamda qazoning ajri. Bu Ramazonga bog'liq bo'lmagan mutlaq nafl rozalarga tegishli. Ammo Shavvol oyining 6 kunlik rozasiga kelsak, u Ramazonga bog'liqdir va faqat uning qazosi tutilgandan keyingina bo'ladi. agar ularni qazodan oldin tutsa, ularning ajriga ega bo'lmaydi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Kim Ramazon ro'zasini tutib, so'ng unga Shavvoldan 6 kunni ergashtirsa, go'yoki yil bo'yi ro'za tutgandek bo'ladi. Ma'lumki, kimning zimmasida qazosi bo'lsa, u qazoni to'liq ado etmaguncha Ramazon ro'zasini tutgan hisoblanmaydi. Fatova as-Siyam 438-bet. Allohu a'lam.